Iskušava nas hoćemo li uputu ili hoćemo li zabludu. Allah nam nudi uputu ako je hoćemo, a neće nam zabraniti ni zabludu ako za njom srljamo. Ali hajde kažemo da smo mi odabrali uputu. I jesmo bi fadlillahi azze ođel. Allahum dobrotom. I zato se nalazimo ovdje dok milioni, milijarde drugi ljudi sada obožavaju nešto drugo, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, mi se odaziramo svom gospodaru. Međutim, ima nekoliko dunjalučkih stvari koje nas često dobro koče ne daju nam da dobro otkočimo. Zaboravimo često kada vozimo da spustimo ručnu. Čujemo mi nešto hrnda, drlja, slaba vuča. Mi bi brže, a nešto ne da. Pa se onda nekada sjetimo, a nekada i ne sjetimo. Tako je u ovom našem putu prema onome svijetu koji je hajru wa abaka, koji je najbolji, bolji i on je vječan, uvijek nas nešto sprečava i koči. I zato nam Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Munafiqun, a nije slučajno da su ovi ajeti u suri Al-Munafiqun, kaže sljedeće. Ja eyuha alladina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikri Allah. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون O vjernici, mi prevodimo ovako, nemoj da vas vaši dunjaluci, naš, vaši imeci, vaša djeca, odrate od Allaha tabareke wa ta'ala. Kome se to desi, ta je zaista utropašten. Ovdje se spominje glagol heleke. La tulhikum amualukum. Nemojte vjernici da vas vaši dunjaluci upropaste. Da budete helač. Ili vaša djeca pa da budete helač. Nemoj da to budu prepreka. Nemoj da ta ručna ili nožna koči u pogledu brzog hoda prema Allahu tabareke wa ta'ala ovoj uputi, ovom imanu, traženju onoga što je kod Allaha tabareke wa ta'ala i zato nam Kur'an kaže fa firru ila Allah bježite Allahu požurite Allahu wa sariju ila magfirati min rabbikum Požurite ka oprostu vašeg gospodara. Wa jannatin arduha as-samawati wal-ard. I požurite ka džennetu čija je samo širina koliko je između nebesa i zemlje. Za koga? Uiddat lil-muttaqin. Pripremljen džennet i dženneti za bogobojazne. Kažem, evo danas mi živimo i borimo se sa dva opaka izazova. Jedan se zove Dunjaluk i vidimo se da se često gušimo u njemu. I on nas odvraća od spominjanja Allaha tabaraka wa ta'ala i gušimo se i gubimo se i upropaštavamo se sa našom porodicom. Allah nam tabaraka wa ta'ala kaže wa'lemu znajte dobro أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم Znajte dobro da je dunjaluk i sinovi, da je to veliko iskušenje. A kod Allaha je svako dobro. El malu al banuna zinetul hajati dunja. Jeste, dunjaluk i sinovi su ukras ovoga dunjalka. Ali su dobra djela draža Allahu tabarake wa ta'ala. I zato nam Kur'an kaže, ja ejuha alladina amanu, inna min ezvađikum wa auladikum adumun lekum fahzaruhum. O vjernici, zaista vi u vašim ženama i u vašoj djeci imate neprijatelje za sebe, pa ih se dobro pričuvajte. Znači, ovo je ukras. Ovo su izazovi. Međutim, čisto, često ti izazovi i ti dunjaluški ukrasi nas odvode od sjećanja na Allaha, te barake o ta'ala. Mufesiri kažu od pet vakat namaza. To je, braćo, zadnja karika koja ne smije da bude kako bilo, Namaz u kome nema skrušnosti, skrušenosti, nema plaho efekta od njega. A šta mislite onda insan koji nije još ni namaz uspostavio? Koji se igra sa temeljnim stupom islama? Koga ovaj dunjaluk i njegova djeca odračaju od ovoga dunjaluka? Od ovoga puta, od, ovoga, od ove upute? Zato, draga moja braćo, ako nam šeitan ne može prići, pa nas uvjeriti da obožavamo nešto drugo mimo Allaha tabareke wa ta'ala i tako budemo mušlici i nevjernici, ne je nas ostavio na miru. Kako kaže Hasan al-Basri da hoće šeitan da zaspe, da se malo odmorimo. On rovari uvijek. I uvijek ti predlaže. I uvijek on ima neke nove projekte. Možda su onako muba, dozvoljeni, ali ti ćeš se u njima dobro, dobro upropastiti. Jer će te oni odvesti od sjećanja na Allaha te barakevo ta'ala, ako tako postupa, takav će biti upropašten. Dobro, Jarob, šta je izlaz da se ne upropastimo? Šta je izlaz da svoju vjeru sačuvamo? Šta je izlaz da ovo dunjalu kom mi carevi budemo? a ne da dunjaluk sa nama caruje وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت Udjeljujte, podijelite, ulažite od onoga što vam je Allah dao. To je izlaz iz, ili to je objava rata Dunjaluku i pravilan, ob, od, pravilno obhođenje prema Dunjaluku. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين Požurite sa dijeljenjem, sa ulaganjem, ne za svoj stomak, ne za svoju sa oproštenjem zadnicu, ne za ovaj dunjaluk koji će ostati i neko će se dobro na tvojoj koži i na tvom znoju radovati i na tvojoj smrti uživati, nego požurite da ulažete za Allaha. Allahu ništa ne treba. Pravite sebi sa ovoga svijeta onaj svijet. Ulažite za din. Zamislite da su ashabi imali ovakvu priliku. Oni gladuju, draga moja braćo. Ebu Bekru spadaju u gaće sa njega lače od gladi, a bio je najimoćniji ashab. Ali za islam nikad nije zakasnio. Stavi metak je na Allahu putu dao. A onda su ga ostali slijedri u tome i nisu ga voli priteći. Ali za sebe je najmenije ostavljao. Jer je znao ono što dadne Allahu što dadne za ovaj din, to je u stvari njegovo. Daješ na sigurnu banku. Neće ti to konto niko dirat. I neće ga niko zalediti i zamrznuti. I onda se smijeti kako ne da tebi tvoja prava. A ti se za njih znojio. Ta se banka ne može zapaliti. I vlasnik te banke nikad ne zaboravlja. I svako će ti dobro djelo koliko trun uradiš pokazati. Pa ako uradi trun dobra vidjet će ga. Ako uradi trun lošega vidjet će ga. Zašto ovo? Zato što imaš samo jedan život. Ovo ti je samo jedna prilika koju ne smiješ propustiti da zaradiš vječnost. Sad je problem ako ti u tu vječnost nagađaš. Ima li je ili je nema. Ako ti još sumnjaš u postojanje džennetu firdevsil a'la, ako ti sumnjaš da u džennetu fali rijeka i fali užitka i fali dobrote koju je Allah te bareke o ta'ala pripremio za svoje odane robove, to je onda još veći problem. Ali pošto kažeš da vjeruješ u Allaha Đelešanu, i da vjeruješ u onaj svijet, zašto kočiš? Zašto ne požuriš? Ako ne smiješ na prvu liniju, razumijem te da se danas tovimo i ti ja koncentratom pa od strujnih pilića. Nema nakon 45 dana nego i moraš klati. Ne mogu sami se nikako deverati, a kamo živjeti? Allah te bareke ve taala naređuje vjernicama in firu khifafan wa thiqala wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Istrčite na Allahov put, izađite u borbu. Bili slabi ili snažni i borite se na Allahovom putu svojim imecima i svojim životima. Znači, savi metak staviš, ideš na Allahov put, ti to ne smiješ. Ni ti, ni ja. I to dijelima pokazivamo. I to se iz priloženog vidi. Ostalo ti je, ja rob, da malo pokušaš da iskoristiš taj imetak, da ga ne trpaš u srce. Jer srce neće imetka. Srce neće para. Srce neće zlata. Želudac neće para. Nikoga niste vidu da je, da je uzal 100 eura. Zamo to i progutao. To se ne jede nego se zatim nabavlja nešto što se jede. E zatim se nabavlja nešto i što duša jede. I što duša traži. A ona traži dobra djela. Zašto, draga moja braćo? Ako nas upropasti naši metak i naša djeca, bit ćemo upropašteni. Zašto? Zato što će nam smrt iznenada doći. Pa će čovjek reći gospodaru, leo ahartani ila eđelin harim, bil mi dao šansu, samo kažu mu Fesiri jedan sahat. Kad bi Allah dao ljudima šansu jedan sahat, bili opet ostavio Dunjaluk i ne bi ga podijelio, bili čekao sa teobom, bili čekao sa namazom, bili pio kahvu u tom sahatu i pitao mladu, treba li ići zubaru, pošto je ružanje zub, jedan na mjestu, ili bi se ti potpuno vratio svome gospodaru. وَلَيُّ أَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Ali Allah neće odgađat, neće imati tu priliku. Sad je imaš. Sad je imaš, a nećeš je imati. Jer neće Allah Đeldešanu nikome eđel odgađati. Allah je dobro obaviješten sve što vi radite. Zato, draga moja braćo, živjeti u neimaštini je opasno za čovjeka, da mu se neće dunjaluk zalijepti za srce. A kamo li živjeti u izobilju i ne obratiti pažnju da mu se dunjaluk ne, zalju, ne, ne za, zalijepi za srce. Nema sumlje, da ako budeš gledao u nešto što, što je privlačno, zaljubit ćeš se u to. Tako ako budeš pogrešno se postavio u pogledu ovoga dunjaluka, uče u srce, pa ćeš postati rob dunjaluka, dinara i dirhema, kao što su danas ljudi. Zar ne vidite da žive kao što stoka živi? Samo jedu i piju. I to je preokupacija njihovog života. I rekao je Allah te bareke wa ta'ala za njih. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنْ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Mi smo, kaže, mnoge ljude i džine pripremili za džahennem, molim Allah, da ne budemo od njih. Šta o ti ljudi imaju? Sve što i ja i ti imamo. Lehum kulubun la jebkahu nebiha. Imaju srca, ali sa njima ništa ne razumiju. Lehum ajunun la jubsiru nebiha. Oči imaju, ali im je koprena pred očima, ništa ne vide. Imaju uši, ali sa njima ništa ne čuju. U laike kel an'am, oni su kao nojevi. Bel hum adal. S poštovanjem prema nojevima. Ima nojevi da znate neko koje je veća budala od vas. I koje je gluplji na dvije noge hoda. To je insan koji živi kao što stoka živi. Samo ulaže u svoj stomak i razmišlja šta će jesti i piti. I gdje će svoju zadnicu spustiti. A nije to preokupacija pravog vjernika. Preokupacija pravog vjernika je sljedeća kao što je uzeo poslanik alaih salatu wasalam, Ibn Omara, tog gladića, tog sina velikog velikana i sam je velikan bio, uzeo ga za ruku i rekao mu, kun fit dunja ka annaka garib, evo abir sebil. Budi na dunjaluku kao da si stranac ili u prolaz. Nigde ne kažeš, ja ovdje ostajem. Ovo je moje. Ja odavde ne idem, puškom ne merete otjerati. Nego svakdje gari, koga god vidi, kaže ovaj čovjek, nije odavde, vjerovato će on dalje negdje. Ili Abil Sebil, stalno samo kaže, ja idem dalje, sutra me ovde nema. E tako čovjek vjernik treba da gleda na ovaj dunjaluk. Nismo mi, braćo, znači protiv dunjaluka kao dunjaluka, pod jednim uslovom i tad zavidimo. I to je dozvoljeno zaviđenje. Da zavidimo onome ko ima dunjaluk, ali nas pretiče i ide po mezhebu Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, ili po mezhebu Omara radijallahu ta'ala anhu, ili po mezhebu Osmana i Alije i drugi ashaba koji su bili veliki donatori za islam i nije mogao i nije tada islam živio Sergije kao što danas kod nas živi. Pa moramo kiriju moliti kumti ljude da dadnu. A niko nije sa Sergijom pravio kuću, znate li toga čovjeka? Rijetki su oni koji mi napravimo kuću sa Sergijom. Svaki on sebi napravio kuću iz keša i nije pitao uzmi šemso koliko ti drago hoće da bude u trendu i da mu sve bude na svom mjestu i neka imaš, nije problem, ali ako si nekoliko kuća poklonuo Allahu te barake u ta'ala i dao za ovaj din, pa neka imaš i ti jednu, inša Allah da nećeš plaho biti za nju pitan. Ali da ti tvoja bude ljepša i priča i u nju sve ulažeš, a misliš da će se prodati Allahu Đelešanu s tim što bacaš kakvu siću, za islam. Znaj da te već Dunjaluk okupirao i čuvaj se Dunjaluka i boj se Dunjaluka jer je prvo iskušenje na kome su pali Benu Israil Kanat fin Nisa, a prije toga od Dunjaluka bilo je iskušenje žena Kulu kao li hada ostavila li olekom vrstavu feruhu innehu huval gafuru rahim wa ahiru da'wana in alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم وأبارك على خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد Kaže poslanik alaih salatu wasalam, predstavljajući nam ovaj dunjavuk. Kaže, إنما الدنيا حلوة habira. وإنكم تتنافسون فيها واتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة لبني إسرائيل كانت في النساء رواه البخاري kaže poslanik alaih salatu wassalam zaista je ovaj dunjaluk sladak i zelen i zaista ćete se vi nadmetati da što više pograbite od ovoga dunjaluka. Ovo je dokaz, draga moja braćo, da poslanik Ali Salatu Salam je govorio objavom. Jer ovo se, znači, ovo se ne bi moglo ovako kazati da je to čovjek nagađao. Onaj ko govori po objavi, ta objava vredi za sva vremena. Evo, kao da sad poslanik Ali Salatu Salam sjedi sa nama i vidi naš hal i kaže nam, zaista je dunja sladak i zelen. I zar nije tako? I zaista ćete se vi na ovom jedunjalku natjecati i trčati za njim da ga što više skupite. Zaključavaš vrata, ali da či imaš neki para, treba ih prebrojeti. Jer moj neko zaborav da pokuca. Kad vadiš onu karticu, je tako, ne kažeš i svoje ženi pin kod nekakav tamo. Jer ako ona sazna kod, znači da je onda njen kod IMT, ima, ima i nje tu u tom kodu. Ona će pare dignuti javca negdje i reći uzmi policiju, traži me, ali sam ti sve od dunjaluka uzela. Pa bi morao umrijeti onda od muke i da Allah sačuva. Kaže, bojte se dunjaluka i bojte se žena. Znajte da je prvo iskušenje na kome su pali Beno Israil bilo pitanje žena. Danas se Dunjaluk krenuo naopako. Pa se o muškarčine danas ne boje Dunjaluka. Radi na 12. spratu, na 15. visi na nekakvoj skeli, visi na nekom kranu, visi na nekoj sajli. Ne mogu učiniti to Haman dopat, ali more. I on se Dunjaluka ne boji. Ali dođe u kuću i žena samo kaže da se ne čiješ. Kaže, molim, ja volim da nemam problema u kuću bolje šutati nego napolju spavati. Jer ovdje ima šuko veća prava nego čovjek. A poslanik je sam kaže, bojte se Dunjaluka. Znači, pazite se, ovaj Dunjaluk će vas, znači, pokušat pojest. I bojte se žena. Uglavnom, ako ima u džepu, šta čovjek traži? Traži žena. I na halal, na haram način. Zato što je to iskušenje. A mnogi još ljudi ustao glume poštenjačine nekakve. I onda samo vidimo po Balkanu kako dolaze i francuzići mali i švabići mali traže svoga babu. A on glumio čito vrijeme poštenje. Pa zato kaže poslanik da sam pazite se dunjaluka. I pazite se žena. Znači najvaća muhninka. Znači Ona je, znači, njoj je dunjaluk i kako privlačan. A kamo li onda džahilka i nevjenica? Zato, draga moje braćo, evo nas na dunjaluku. Nemojte se vas za pogrešno razumijemo. Pa da kažete, mada kale Anifa, o čemu ono onaj govori? Govorim o dunjaluku, zar misliš da meni ne privazi? Zar, zar misliš da se meni nije osladio? Zar misliš da se meni nije osladio? da mi se nije osladio, bio bi ja na tori bori. Ili tamo gdje se najbolje može islam po pomoći. Šta me to strečava? Jer sam tog mizavac pa ne mogu hodat. Jer to ne znam i ja voziti auto i kamion i avion. To je njavuk. Zato Allah te bareke o ta'ala kada se obraća vjernicima kojima je dunjalu kušao u njihova srca, kaže, ja i juhel ladina amanu ma lekum idha qila lekum infiru fi sabili Allahi thaqaltum ila l'ard araditum bil hayati dunja min al-akhira wa min hayati dunja fil akhirati illa qalim o vjernici šta vam je se to desilo šta se to desi sa vama kada vam je vaš gospodar naredio da istečite na Allahov put vi ste se zazemno zakovali Postao mi, postali ste zadovoljni sa Dunjalukom. On vam postao na većem stepenu dahireta. A da znate samo, وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ A ovaj sav Dunjaluk na odnosu ahireta samo malo vrijedi. On je malo na odnosu šta ima u džennetu. I zato kaže poslanik alaih salatu wa salam, إذا بايعتم بالعين وأخذتم, وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم وظل لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم kaže kada se budete bavili lopovskim vidom trgovanja petljali, lagali, kamatu uzmali kada budete se uhvatili za kravlje repove i budete zadovoljni sa zemljoradnjom, a ostavite borbu na Allahom te barake wa ta'ala putu, spustit će Allah kazu na vas. I neće je dići dok se god ne vratite pravom putu. To jeste islamu, džihadu, borbi, zalaganju na Allahom te barake wa ta'ala putu. Pa dragi moji brate, nemaš izbora moraš pokazati djelom. Nemoj mi opet kazati, ti ne znaš šta je u mom srcu. Ja u srce ne ulazim. Iskušaj mene, iskušaj sebe. Iskušaj džemat. Moraš djelom pokazati da živiš za onaj svijet. I da ti uvijek onaj svijet prevagniva, da si tamo više dao. A ne da ne možeš dići se od ovoga dunjaluka, koji ti se svezao i na prsa i upatio ti i zadnicu i kičmu i ne da ti nikako da staneš na noge. Jer u protivnom, draga moja braćo, znaj koliko god sakupio od ovoga svijeta, ne možeš biti bogat kao Karun, kao Haman, kao Suleiman, ali salatu wassalam, kao Davud. Ne možeš biti bogat ni kao najsiromašniji presinik danas na Dunjaluku. Ne možeš biti bogat ni kao najsiromašniji presinik danas na Dunjaluku. ali možeš biti u jednom momentu. I tako mi Allaha, kako kažu naši učenjaci, kada bi znali nevjernici, predsjednici, vladari, kakvu sreću svojim prsima imamo, rad bi poveli da nam to uzmu. E to je bogatstvo. Jer da je bogatstvo u puno dunjaluka, pa ne bi nigdje mogli u crnoj hroniki nađe se neki bogataš ubio. Samo bi se bjeda ubijala i bacala s mostova i skakala i skakala pod vozove i tako dalje. Međutim, naprotiv, vidimo da velike ličnosti pod navodnim znacima i bogati ljudi prepiše i metak čuke, onda se obisi, a prije toga pukne sebi u glavu da, ne, da ide nasigurno. Jer bolje glavuša otići u dvije pole i opet osta živ, a nakon kaštrik stegne i nema zraka, kanta onda je na 300% sigurno. Zato, draga moja braćo, ovaj dunjaluk, ovaj dunjaluk je proklet i prokleto je sve na ome dunjaluku. Osim spominjanja Allaha tabareke wa ta'ala, ilum i oni koji pozivaju ilumu, zato pomaži Allahu vjeru. Daj za islam, nemoj žaliti, uvakupi svoj dio i metka na Allahovom putu, nemoj da fali islamu. Ako hoćeš prosperitet i sebi, i svojoj porodci, i ome ummetu, ovaj ummet ne živi od Sergije, ovaj ummet živi od šehida i donatora, pa ako ne možeš ići da budeš šehid, onda budi donator na Allahovom tabarake o ta'ala putu. A znate li čovjeka koji je davao i miski, ha, sve podijelio, i onda mi ga, onda napravio sam o sebe socijalni slučaj. Imate li takvog negdje da ga nađemo? Da ga ja preuzem na svoj jelovnik, da ga ja hranim dok mu god Allah žele šalno uzme dušu. Nema, braćo, takvog. Nego onaj ko dadne, Allah će mu povećati deset puta i sedamstotina puta i više od toga kome hoće. I to svakodnevno vidimo. I to svakodnevno vidimo. Ali Šta je problem? Šeitana straši neimaštinom. I traži od nas za siromašni, da, da škrtarimo. Ako škrtari u svoju nekorist, škrtari. Zato, draga moja braćo, razmislimo dobro. Je li nam Dunjalu pušao u srca? Ili je Dunjalu u našim rukama? Budimo pomagači Allahu je te bareke o ta'ala vjeri ovoj vjeri danas, gdje to mi imamo islamski mediji danas, koji je 100% muslimanski, gdje nema lopomuka i gdje nema muzike i gdje nema svi ti razvrata i grijeha. Gdje to mi imamo? Slobodne džamije u kojima možemo kazati riječ istine. Gdje to mi imamo svoj časopis u kome možemo kazati riječ istine? Gdje to mi imamo svoj časopis To sve mora neko da stane iza toga. Pa ako ne znaš da kosiš, onda moraš da vodu nosiš. Nemaš tu izbora. Ili kosi baš o malo niže da se ne kliže ili idi na bunar, ponesi vode da treba kosa da se napije i da kosa poklepa. Ovaj projekat mora ići dalje. Allahumma izzal islama wa izzal muslimin.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 أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على